บุ๊กทูสี่สิบสี่สีรินสตีริดสตไปเที่ยวกลางคืนทีทีสเวเชีร์วันที่นี่มีดิสโกเทกไหมเยตุกัยคักชนาดิสโกเทกา ที่นี่มีไนท์คลับไหมยตูไคคชนอชนิคลูปที่นี่มีผับไหมยตูไคคชนากสติลนาเย็นนี้ที่โรงละครมีอะไรคายนอตซอยพรดวายายอวกลดาลิชชูเย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Kaj je nocoj na sporedu v kinu? Je ni t o r a t a t mi a r a j d u Kaj je danes večer na televiziji? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับอลิเซเชดบีสตอปนิเซซเกลดลิชเชยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Ali se še dobi vstopnice za kino? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Ali se še dobi vstopnice za nogometno tekmo? ผมต้องการนั่งข้างหลัง Rad bi sedel čisto zadaj. Rada bi sedela čisto zadaj. ผมต้องการนั่งตรงกลาง รัตบิเซเดลเนคีวสรดีนีราดาบิเซเดลาเนคีวสรดีนีผมต้องการนั่งข้างหน้า รัตบิเซเดลชิสตาสเปรดายราดาบิเซเดลาชิสตาสเปรดายคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Mi lahko kaj priporočite? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kdaj se začne predstava? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Mi lahko priskrbite eno vstopnico? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Je tukaj v bližini kakšno igrišče za golf? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหมยตุกายวบลิจินีคักชโนเทนิชโกอิกริชเชแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมยตุกายวบลิจินีคักชันปุคริติบาเซน